bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Alhamdulillahi robbil alamin. والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن كرمكم عند الله أتقاكم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرق بين عربي وعجم إلا بالتقوى aziz mujohid birodarlar sizlar bilan iymonlashmoqchi bo'lgan mavzuyimiz islom dini nuqtai nazaridan insonlar o'rtasidagi farq chunki insonlar hammaga ma'lumki turli millatlarga turli qavm qabilalarga turli rang va turli turli xislatlarga ega bo'lganligi hammaga ma'lum. Ya'ni bashariyatni oralarini ajratib turgan turli turli mezonlar bor, o'lchovlar bor. Mana shu o'lchovlarni shariat nuqtai nazaridan, ya'ni butun insoniyatni orasidagi farqni islom nuqtai nazaridan qanday farqlanishlik haqida biz sizlar bilan iymonlashmoqchimiz. Biz o'qib o'tgan bu oyat karima bilan Alloh subhanahu va taolo bizlarga 3 ta haqiqatni ma'lum qiladi. Birinchisi insonlarga xitoban Alloh taolo aytadiki: "Ya ayyuhan nasu inna xalaqnakum min zakarin va unsa." Ey insonlar, ya'ni butun insonlarga bo'lgan xitob biz sizlarni bir erkak va bir ayoldan yaratdik dedi. Ya'ni biz o'rganmoqchi bo'lgan mana shu oyatdagi 3 ta haqiqat birinchisi hamma insonlarni kelib chiqishi. Hamma insonlarning otasi Odam alayhisalom va Havva onamiz ekanligini Alloh taolam mana shu oyat bilan ey insonlar biz sizlarni bir erkak va ayoldan yaratdik dedi. Va ja'alnakum shu'uban va qabail litaarafu. Ya'ni biz sizlarni turli-turli millat va qabilalarga taqsimladik. Ya'ni bitta ota-onadan yaratdik va sizlarni turli millat va qavmlarga bo'ldik. Toyinki sizlar bir-birlaringizni tanib olishlaringiz uchun. Ya'ni bir-birlaringiz bilan tanishishlaringiz uchun biz sizlarni turli millat va elatlarga bo'ldik. Bu mana biz o'rganayotgan oyatdagi ikkinchi haqiqat Bu nima ekan? Demak, hammani ota-onasi bitta, lekin turli-turli elat va millat bo'lishlikdan asosiy maqsad Alloh subhanahu va taoloning maqsadi nima ekan? Bu millatlar bir-biri bilan tanishishi uchun ekan. Endi 3-haqiqat inna akramakum indallohi atqakum. Ana endi sizlarning oralaringizdan ey insonlar, Allohning huzuridagi mukarram bo'lganingiz obro'ga ega bo'lganingiz bu sizlarning ichingizdagi taqvosi ko'proq bo'lganlaringizdir. Demak, mana bu oyatdan biz uchta haqiqatni o'rgandik. Birinchi, hamma insoniyatni bashariyatning ota-onasi bitta ekanligi va ularning turli millat elatlarga bo'linib bir-birlarini tanishliklari. Va lekin bu millatlarning ichida mana bu elatlarning ichida eng e'tiborlik eng hurmatga sazovor bo'lgan Allohning huzuridagi bu taqvosi kuchli bo'lganlaringizdir. Demak, mana bu oyatdan biz to'xtalib o'tmoqchi bo'lganimiz 3-chi mavzuga to'xtalib o'tamiz. Demak, islom nuqtai nazaridan shariat tarozisida Allohning huzuridagi hurmatga ega bo'lgan toifa bu taqvosi kuchli bo'lgan toifa. Ya'ni millatlar, elatlar Odam alayhisalomdan tortib to günü kunigacha turli-turli millatlar va elatlar dunyoga keladi va ketaveradi. Bularning ichida Allohning huzuridagi mukarram bo'lgan toifa taqvosi kuchli bo'lgan toifa bo'lib qoladi xolos. Mumkin davrlarda davrlar o'tishligi bilan insonlarning ichida bir katta millatlar dünyaya kelishi mumkin. Lekin Alloh subhanahu wa taoloning huzurida qaysi bir millatni ko'p bo'lishligi, qaysi bir millatni yer yuziga ko'proq hukumat qilishligi, qaysi bir millatni madaniyati taraqqiyoti kuchli bo'lishi yoki qaysi bir millatni kuch-quvvatini ko'p bo'lishligi emas, balki qaysi millatni taqvosi kuchli bo'lishligi bu uning nimasi, uning najoti, uni mukarram bo'lganligi deb bilishimiz kerak bo'ladi. Basharat tarixida katta-katta qavmlar o'tdi. Shu jumladan biz Qur'oni Karimdan biladigan ko'p qavmlar, ko'p podsholar o'tdi. Shu jumladan biz biladigan Fir'aun o'tdi. Uning Qibti nomli qavmi o'tdi. Fir'aun o'zining butun insoniyatni ilohi deb o'zini da'vo qildi. Ana robbukumul a'la dedi. Men sizlarni oliy parvardigoringizman dedi. va o'zining qavmi hisoblanmiş Qibtiylarni Banu Isroilni ustidan hokim qildi. Banu Isroil qabilasini o'ziga qul qildi. Banu Isroilni o'ziga sajda qilishga majbur qildirdi. Yoki Od qavmi, Samud qavmlari o'tdi. Bu qavmlar tarixda misli ko'rilmagan darajada kuch-quvvatga ega bo'ldi. Bularning kuch-quvvati shunchalik darajada ediki, Alloh subhanahu va taolo tomonidan bularga toshlarni Alloh taolo mum singarin bo'yin egdirib qo'ydi. Mum singarin toshlarni ichini uyib, toshlardan o'zlariga qasrlar qurishardi. yoki boshqa qavmlar o'tdi dunyoga kelib. Va oxirgi Banu Isroil ham Alloh subhanahu va taoloni aziz qilgan ummatlardan bo'ldi. Aziz qilgan millatlardan bo'ldi. Va lekin oxir oqibatda bular Robbilarga qilgan isyonlari sababligidan Alloh subhanahu va taoloni la'natiga, g'azabiga duchor bo'lishdi. Buning misol keltirishimiz sababi nima? Yaqin tarixda ham kuchlik-kuchlik imperiyalar o'tdi. Xosatan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lib kelgan vaqtida Rom va Fors imperiyalari bor edi. Fors va Rom bular eng katta imperiya edi. uzoq davr bilan hukumat surgan edi. Ana undan keyin yaqin tarixda esa kuchlik-kuchlik imperiyalar dunyoga keldi. Shu jumladan biz o'zimiz tarixlarda o'qigan Italiya imperiyasi bor edi. Buyuk Britaniya imperiyalari bor edi. Ispaniya imperiyasi bor edi. SSSR degan katta imperiya bor edi. Hitlerning tashkil tuzgan Büyük Germaniya imperiyasi bor. Mana endi bugun navbat Amerika va Rossiyaga keldi. Bular tarixda o'tdilar. Ularning bugun tarixda kitobdagina nomi qoldi xolos. Lekin buncha kuch-qudratga ega bo'lgan millatlar agar iymon asosida, amali solih asosida taqvo asosida hayot kechirib o'tkazmagan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taoloning huzurida hech qanday bir pashshaning qanoatchilik arzishi yo'q ular. Bugun yer yuzida katta imperiyalar bor. Xitoy imperiyasi bor. Buning 1 milliard 200 million aholisi bor. Lekin bu degani bu millat haqni ustida degani emas. Bu millat hidoyat topgan degani emas. Ya'ni bir millatning haq ekanligini u millatni aytib o'tdik, soni yoki uning kuch qudrati, ularning uzoq yillik hukumat hukmron hukm surganligi emas, balki ana shu millatni, ana shu jamoatni haqligi uning taqvosi asosida o'lchanadi. Demak, shariatdagi tarozi bu taqvo tarozi. qaysi millat bo'lishdan qat'i nazar, qaysi davrda yashashdan qat'i nazar, qaysi diyorlarda yashashdan qat'i nazar, rangi, tili qanday bo'lishdan qat'i nazar, ularda agar iymon, amali solih va taqvo sifat topiladigan bo'lsa, bularni islom najot topganlar deydi va ular nima Alloh taoloning huzurida mukarram bo'lgan toifa. Mana bu tarozi islom ummatini orasida qurilar ekan, islom ummati najot topadi. Bo'lmasam, islom ummatini parokanda qilgan islom dushmanlari bu millatlarni bugungi islom olamiga agar qaraydigan bo'lsak, arablarni faqat 32 ta davlati bor. Qatar degan bir davlat bor, 400 ming aholisi bor. alohida bir davlat. 400 ming. Agar butun Arab o'lkasini jamlaydigan bo'lsangiz, Pokistonga yetmaydigan bir millatlar jam bo'ladi. Lekin ularni taqsimlab tashalgan. Bu Qatarlik arab, bu Imoratlik arab, bu Misrlik arab, bu Jazoirlik arab, hammasining tili bitta. Mazhabi ham ko'piniki bitta. Lekin ularni tillarga emas, balki mintaqalarga bo'lingan. Chunki yahudiylarning qonuni bor, bo'lib hukumat qildi. Bo'lib kishilar hukumat qildi. Shuning uchun har bir islomiy shaxs va islomiy jamiyat yoki jamoat hazar qiladigan nuqtalarga biz to'xtalib o'tmoqchimiz. Chunki islomni jamoatini tuzadigan millatlar va elatlar turli-turli joylardan bo'ladi. Ana shu kufr diyorlarda yashab o'tirilgan vaqtdagi bir-biriga qilinadigan kufriy munosabatlar qilinmaslik kerak. likliklikka to'xtalib o'tadigan bo'lsak, bu Namanganlik, bu Andijonlik, bu Toshkentlik, bular hammasi shayton va uning askarlari hisoblanmiş yahudiylar tarafidan islom ummatiga qo'yilgan qopqon xolos bu. Millat bilan, mintaqa bilan iftixor qilishlik bu jahillatlikdir. Bunga misol keltiramiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning buyuk sahobiylaridan birlari Abu Zarril G'ifori radhiyallahu anhu hazillashib turib Bilal Habashiyga radhiyallahu anhu ibn ya ibn Savda dedilar. Ey qora xotinning o'g'li dedilar. U kishi qora tanlik Habasha edi. Hazrati Bilal. Bunga hazil shaklida bu kishi shu gapni aytdilar. Hazrati Bilal bundan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib aytdilarki, Abu Zar meni shunday dedi. Shuni Rasululloh sallam aytdilarki, "Ya Abu Zar, haligacha vujudingizda jaholatni asorati bor ekan" dedilar. Ya'ni buni jaholatdan dedilar. Jaholat islomdan oldingi davrni jaholat davri deyiladi. Ya'ni islomga musharrab bo'lmaganlarning davri islom ne'matini bilmaganlarning davri jaholat davri deyiladi. Sizda hali ham jahillik bor ekan dedilar. Abu Zar Rasululloh sallamni bu so'zlardan shunchalik qattiq ta'sirlandilarki, boshlarini Hazrati Bilolning oyoqlarini ostiga qo'yib turib, mana shu oyog'ing bilan yuzimni bosmasang, qasam ichdilarki, o'rnimdan turmayman. Hazrati Bilol oyoqlari bilan boshlarini bosdilar, so'ng u kishi o'rnidan turdilar. Mana bu o'lchov, mana bu me'yor aytib o'tdik, islomiy jamoatlarda, jamiyatlarda qurilmasa ekan, biz xotirjam bo'laylikki, biz istagan islom davlat qurib bo'lmaydi. Ana shu kufr diyorlarda yashab o'tilgan davrda turli-turli taqsimotlar bu qishloqlik, bu shaharlik, bu Farg'onachilik, Farg'onadan, bu Toshkentdan, bu Surqashdan, bu fandan degan bu o'lchovlar kufr tarafidan qo'yilgan o'lchovlar. Agar kimda kim hozir ham vujudda shu ta'sir qolgan bo'lsa, hozir ham bu shaharligidi, bu qishloqligidi, bu poytaxtdanidi, bu deb yurib yurgan bo'lsa, hali ham u islom bilan kufrning o'rtasida tintirab yurgan odam xolos. Na islomga to'la kirib olgan, na kufrdan to'la qutilgan u. Shu orasida arosatda yurgan. Chunki aytib o'tdik, Alloh subhanahu va taoloni Qur'onidagi o'lchov va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislaridagi o'lchov bu taqvo bu. Shuning uchun ham Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytdilarki, Sayyidimiz Abu Bakr Sayyidimiz Bilalni qullikdan ozod qildi dedilar. Sayyidimiz Abu Bakr Sayyidimiz Bilalni qullikdan ozod qildi dedilar. Ikkovlar ham Sayyidimiz dedilar. Chunki Hazrat Bilal radhiyallohu anhu musharrab bo'lgan ne'matga arab bo'la turib Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning amakilari bo'la turib, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yashagan Makkaning sayyidlaridan bo'la turib Abu Lahab musharrab bo'lgani yo'q. Hazrat Bilalni jannatda ekanliklarini Rasululloh alayhi vasallam xabar qildilar. Lekin Abu Lahabning jahannamda ekanligini Alloh subhanahu va taolo Qur'onda Tabbat yada abi Lahab va tab surasi bilan ma'lum qildi. Demak, arab bo'lishlik yoki bir mintaqaga, bir millatga xos bo'lishlik bizga najot bermaydi, birodarlar. Agar bizning vujudimizda mana shu holat qolgan bo'lsa, biz aytib o'tdik, hali ham islom bilan iymon, islom islom bilan kufrning o'rtasida tentirab yurgan odamlarimiz xolos. Bu falon mintaqadan, bu falon mintaqaga xos yo'q birodarlar. Biz aytdik, Agar biz mu'minlikni da'vo qilsak, islomiy jamoat bo'lishlikni, bo'lganlikni da'vo qiladigan bo'lsak, bizda mana bu narsa asabiyat topilmaslik kerak. Buni islom asabiyat deydi. Asabiyat millatga bo'lishi mumkin. Asabiyat mintaqaga bo'lishi mumkin. Asabiyat bir zamonga bo'lishi mumkin. Asabiyat bir jamoatga bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zinigina haq deb o'zinigina pok deb qolganlarni past tutishlik bu asabiyat deyiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislarida kimki asabiyatga chaqiradigan bo'lsa, ya'ni millatchilik bo'lsin, elatchilik bo'lsin, mintaqaparastlik bo'lsin, u bizdan emas dedilar. U bizdan emas. Millatchilikka, elatchilikka yoki mintaqaparastlikka chaqirayotgan kishilar bizdan emas dedilar. Kimki asabiyat ustida urushib o'ladigan bo'lsa, u bizdan emas dedilar. Kimki asabiyat ustida urushib o'layotgan bo'lsa, u bizdan emas dedilar. Kimki asabiyat uchun urushadigan bo'lsa, u ham bizdan emas dedilar. Shuning uchun mana bu marozlardan biz o'zimiz ehtiyot qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taologa ko'p hamd sanolar bo'lsinki, O'zbekiston islomiy harakatining a'zolari har hamma millat va elatlardan tashkil bo'lgan. Safimizda har millat bor. Lekin bu millatlarga ana shu millatdan san deb muomala qilishlik bu islomga yot bo'lgan narsa. Chunki bizlarni bu yerda bog'lagan narsa bu iymon bu. Bu la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasi. Bu tavhid kalimasi. Bu kalima bilan insonlar birlashadi bu kalima bilan insonlar bir-biridan ajraladi. Agar ota boladan bo'lsa ajraydi. Bunga payg'ambarlar tarixida, sahobiylar tarixida biz uchun yetarli misollar bor. Nuh alayhisalomni ayollaridan va o'g'illaridan jido qilgan narsa mana shu tavhid, la ilaha illalloh. Ajratib qo'yildi. Hattoki farzandlari g'arq bo'lib ketgan vaqtda Nuh alayhisalom bu meni farzandim edi deganda Alloh subhanahu va taolo aytdiki, "Laysa min ahlik" dedi. Sen ahlingdan emas bu dedi. Ya'ni ota bilan o'g'ilni judo qilgan ham shu kalima va bir-biriga umuman begona bo'lgan kishilarni birlashtirgan kalima ham shu. Hazrat Bilal Salmon Farsi Suhayb Rumiylarni Abu Bakrlar bilan Umarlar bilan bir safda qilgan kalima ham mana shu la ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Shuning uchun birodarlar, bizlar o'zimizni musulmon deb da'vo qilar ekanmiz, hech vaqt bir-birimizga mana bunday kufr diyorida qilib yurilgan muomala qilmasligimiz kerak. Chunki bizni o'zbek bo'lishimiz, qirg'iz bo'lishimiz, tojik bo'lishimiz, arab bo'lishligimiz bizga Alloh taoloning huzurida hech qanday foyda bermaydi. Bizga foyda beradigan narsa bu bizni taqvoyimiz. Taqvo to'g'risida alhamdulillah ko'p suhbatlar eshitilgan va ko'p bu narsalar to'g'risida nasihatlar bilingan. Biz to'xtalib o'tmoqchi bo'lgan narsa aytib o'tdik. Bu islomiy tarozi bu. Mana shu taroziga amal qilsak, inshaalloh najot topamiz. Chunki bizni bu tanlagan yo'limizda birodarlar hushyor bo'ladigan narsalarimiz bor. Ehtiyot bo'lishligimiz shart bo'lgan narsalar bor. Shulardan bittasi mana shu millatchilik, qavmparastlik, tilparastlik, mintaqaparastlik, elatparastlik. Bu narsadan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu biz amal qilishligimiz shart bo'lgan narsalar. Ixtiyoriy emasmiz. yoki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda boshqa oyatlarda esa bir qavm boshqa bir qavmni masxara qilmasin deydi. Shoyatki Allohning huzurida shu masxara qilinayotgan qavm yaxshiroq bo'lsa ulardan. yoki ayollar, musulmon ayollar musulmon ayollarni masxara qilmasin. Shoyat masxara qilinayotgan toifa masxara qiluvchilardan Allohning huzurida yaxshiroq bo'lsa deb Alloh subhanahu va taolo bizga ta'lim beradi. Biz Qur'onga iymon keltirgan bo'lsak, hadisga iymon keltirgan bo'lsak, yo'limiz shu birodarlar. Shuning uchun bu harakat parhez qilishligi, ehtiyot bo'lishligi shart bo'lgan sifatidan bittasi shu. Shuning uchun meni eslatman birodarlar hammaga shuki, boyatki harakat o'ziga islom shiorini optimi? Demak, islomga amal qilsin. Agar islomga amal qila olmaydigan bo'lsa, islom nomini olib tashab, Dunyoda juda ham milliy harakatlar ko'p. Erku, Birliku, falonu falon falonlar shunga o'xshab o'ziga bir milliy nomni olsin. Odamlarni ahmoq qilib islomni bayroq qilmasin. Va aniq bilsinki, millati uchun o'ladigan bo'lsa, harom o'lishini, jahannam ketishini bilib qo'ysin. Chunki millatlar uchun, vatanlar uchun, elatlar uchun, qavmlar uchun o'layotgan insonlar jannatni orzu qilishmasin. Agar bu iymon asosida bo'lmasa ekan, amali solih asosida bo'lmasa ekan, u millatlarga qilinayotgan, qurbon qilinayotgan jonlarni joy jahannamda bo'ladi xolos. Shuning uchun doimiy O'zbekiston islomiy harakatini mas'ullaridan va barcha a'zolardan bizni talabimiz shu. Demak, o'zimizga islom kiyimini kiydikmi? Islom ne'matiga to'la musharraf bo'ldikmi? Hammaga mana shu tarozi, mana shu o'lchov bilan bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar bir kun kelar bahor ochilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihad qilsa kim kim bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.